է տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից 60 եւ 82 մմ-անոց mm ականանետներից ու ձերքի հակատանկային նռնականետից խախտել կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂՀ Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ իրադրությանը եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Մայիսի 11-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱՀԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի ուժեղացված դիտարկում է անցկացրել Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի հյուսիսարևմտյան ուղությամբ։ Դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, գրագի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը մայիսի 10-ին ընդունել է ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, հանդիպմանը քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում տիրող իրավիճակին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նույն օրն Անջեյ Կասպշիկին ընդունել է ԼՂՀ պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Նացականյանը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում տիրող իրավիճակի եւ մայիսի 11-ին հյուսիսարևելյան ուղղությամբ անցկացվելիք դիտարկման հետ կապված հարցեր։ Մայիսի 10-ին Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանն այցելել է Շուշի քաղաք եւ հանդիպել ապրիլյան քարորիա պատերազմի հետևանքով Մարտակերտի շրջանի տարբեր բնակավայրերից տարհանված եւ Բերթակաղաքում ապաստանած մի խումբ բնակիչների հետ։ Վարչապետը ցանոթացել է տեղահանված քաղաքացիների բնակության կենսապայմաններին եւ քննարկել նրանց վերադարձի հետ կապված մի շարք հարցեր։ Գործադիրի ղեկավարը նշել է, որ ինչպես տարհանման ընթացքում, այնպես էլ վերադարձից հետո կառավարությունը շարունակելու է ուշադրության կենտրոնում պահել նրանց խնդիրները։ Բացի Թալիշ եւ Մատաղիս գյուղերից մյուս համայնքների բնակիչներին կոչ եմ անում վերադառնալ իրենց օջախները, քանի որ նոր վտանգների հիմքեր չկան եւ իրավիճակը մեր վերահսկողության տակ է։ Ուզում եմ հավաստիացնել, որ ձեր խնդիրները գտնվում են կառավարության ամենօրյա հոգացության ներքո եւ ձեր վերադարձից հետո նույնպես պատրաստ ենք համապատասխան աջակցություն ցուցաբերել։ Իսկ վերականգնողական աշխատանքներն ընթացքի մեջ են եւ կորուստներ կարած քաղաքացիներին համապատասխան փոխհատուցում ենք տրամադրելու, ասել է Արայի Խարությունյանը եւ հավելել, որ անհրաժեշտ է վերադառնալ եւ արագ անցնել գյուղատնտեսական աշխատանքներին։ Բնակիչները հիմնականում դրական են արձագանքել վարչապետի առաջարկին եւ ցանկություն հայտնել առաջիկա օրերի ընթացքում տեղափոխվել իրենց բնակավայրեր։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը մայիսի 10-ին ընդունել է Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Հերբերտ Զալբերին։ Սերժ Սարգսյանն իր տեսակետն է ներկայացրել Ադրբեջանի ապակառուցողական եւ ռազմատենչ կեցվածքի արդյունքում իրավիճակի լարման եւ բանակցային գործընթացին խոչընդոտելու այդ երկրի դրդապատճառների մասին։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից ապրիլյան իրադարձությունների ժամանակ իրականացված ռազմական հանցագործությունների փաստերին, նախագահն ընդգծել է նման անթույլատրելի եւ դատապարտելի երևույթներին միջազգային հանրության եւ մասնագիտացված կառույցների կողմից համարժեք արձագանքի անհրաժեշտությունը։ Հանդիպման ընթացքում նշվել է հրադադարի խախտման դեպքերի հետաքննության մեխանիզմի ներդերման եւ վստահության ամրապնման միջոցառումների իրականացման անհրաժեշտությունը։ Կողմերն ընդգծել են, որ հակամարտության խաղաղ կարգավորումն այլընտրանք չունի։ Նույն օրը Հերբերտ Զալբերին Երևանում ընդունել է ԼՂՀ արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում Արցախի արտգործնախարարը նշել է, որ միջազգային հանրության ջանքերը պետք է առաջին հերթին ուղղվեն Ադրբեջանի ապակառուցողական դիրքորոշման չեզոքացմանը։ Մենք չպետք է ակնկալենք արագ արձագանքներ, համենայն դեպս մեր նպատակն է իրազեկել միջազգային հանրության տեղի ունեցածի մասին եւ հետամուտ լինել, որպեսզի միջազգային հանրությունը որթեգրի համապատասխան դիրքորոշում։ Լրագրողների հարցերին պատասխանել է նաև Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը։ Հարցին թե ինչու է խուսափում Լեռնային Ղարաբաղ այցից, Զալբերը պատասխանել է, որ շատ կցանկանար այցելել, սակայն կոլեկտիվ անվտանգության միջազգային սկզբունքները դրա համար պայմանավորվածությունների արկայություն են պահանջում։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Մեր հայրենակիցների հերթական բարեգործական առաքելությունն Արցախ է հասել մայր հայրենիքից, Հայաստանից։ Այսօր Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում ԼՂՀ կառավարությանն է հանձնվել Նիվա Մագնիշի ավտոմեքենաների եւս մեկ խմբականակ։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ 10 նիվամագնիշի ավտոմեքենաները Արցախի կառավարությանը նվիրաբերել է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող բարեգործական ծրագրերով հայտնի Համբարձումյան հիմնադրամը, որը հիմնել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր Արկադի Համբարձումյանը։ Ի դեպ, սա Համբարձումյանների միակ բարեգործական ծրագիրը չէ, ԼՂՎ փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանի խոսքով այս ցանր օրերին համարյա ամեն օր կապի մեջ էինք Համբարձումյան ընտանիքի հետ, անձամբ ճանաչում եմ Սավա Համբարձումյանին, նրա հորը, ճանաչում եմ Արկադիին եւ նրանք բազում օգնություններ են ուղարկել Արցախ։ Վերջում դե ես առիթ եմ ունեցել խոսելու նաեւ կոնկրետ նպատակային օգնությունների մասին եւ այդ ծրագրից տեղյակ ունելով որոշում եք կայացրել Արցախին նվիրաբերի 10 միվամատնիշի ավտոմեքենա Առիթից օգտվելով Արթուր Աղաբեկյանը իր եւ ողջ հայ ժողովրդի անունից շնորհակալությունը հայտնում ընդհանուր առմամբ բոլոր այն հայրենիներից, ովքեր գտնվելով հայրենիքից հեռու կամ հայրենիքում ապրել ու ապրում են հայրենիքի հոգսերով եմ ուրեմն արդեն օգտագործեմ ուղղակի շնորհակալություն հայտնեմ մեր բոլոր այն բարեկամներին, որոնք ապրելով ոչ Արցախում, կրնի Համբարձումյան ընտանիքը, կրնի Համբարձումյան հիմնադրամը, թե տասնյակ եւ հարյուրավոր հայրենակիցներ, որոնք իրենց կարողություններից ելնելով չափի մեջ իրենց օգտակար գործն են նայում, որպեսզի մենք կարողանանք զսպել սանդարտակ հակառակորդը։ ԼՂ փոխվարչապետը նշեց, որ ավտոմեքենաները հիմնականում ուղղվելու են պաշտպանության բանակի հոգսերի լուծմանը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Շարունակվում է բարեգործական աջակցությունն Արցախի պաշտպանության բանակին։ Հերթական աջակցությունը օրեր առաջ Արցախ է հասցրել ծնունդով Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղից Մոստվաբնակ Հայկ Բալայանը, Յուրևանյանի ռեպորտաժը։ Հազվադեպ է պատահում, որ մարդիկ պատմեն հայրենիքին ուղված իրենց բարերարության մասին։ Շատերը գերադասում են լռել, այն համարելով հոգու եւ խղճի պարտք։ Հայկ Բալայանը, ով հայրենի երկիր ու ազմակնիշի շտապօգնության մեքենա է բերել ու բազմաթիվ անհրաժեշտ բարագաներ, նույնպես այն համոզման է, որ Я называю это генетическая обязанность Դա բոլոր հայերի գենետիկ պարտքն է։ Այդ պատճառով էլ մենք ոչ մեկին չենք զանգել, ոչ մեկից չենք խնդրել, որ օգնեն հայրենիքին։ Ապրիլի 2-ից սկսած մեր հայրենակիցներից հեռախոսազանգերը չեն դադարում։ Կամչատկայից մինչև Վլադիվոստոկ, որտեղ հայ կա, բոլորը մի մարդու պես ուզում են օգնած լինեն Արցախին։ Приходят сюда в Степанакерт Հայկ Բալայանը Մոսկվայում Արցախի ներկայացչության աշխատակիցներից է։ Նա եկել է զինվորական համազգեստով ու սապարկը մեջքին, կարծես պատրաստվում է դիրքեր գնալ։ Я собирался записаться, но Ես եկել եմ կամավորագրվելու եւ դիրքեր գնալու։ Ցավոք ազատամարտիկների միությունում իմ խնդրանքը մերժեցին, ասելով, որ արդեն պահանջված քանակի կամավորականներ ունեն եւ այլևս ոչ մեկին չեն գրանցում։ Բայց գրանցվելը կարծում եմ երկրորդական բան է։ Ես այստեղ եմ եւ ամեն վարքյան պատրաստ եմ։ записанным я есть в любой день по зову души, по зову сердца я готов. Հարցին թե ինչ տրամադրություններ են տիրում ռուսաստանաբնակ մեր հայրենակիցների շրջանում, Հայկ Բալայանը վստահորեն ասաց. նրանք բոլորն էլ շատ մարտական են տրամադրված։ Նյութական աջակցությունից բացի պատրաստ են նաև գալ ու իրենց կյանքով պաշտպանել հայրենիքի սահմանները։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակ մենք լուրերի թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը մեկնաբանել է ադրբեջանական լրատվամիջոցներում շրջանառվող լուրերը, թե իբր քիմիական նյութ պարունակող չպայթած հրետանային արկ են հայտնաբերել։ Անդրադառնալով այդ հրապարակումներին Արծրուն Հովանիսյանը նշել է. Մի քանի խոսք սպիտակ ֆորֆորի մասին։ Ադրբեջանն ամբարեկիրթ մոլորության մեջ է գտնվում, բայց մեզ հասկանալի է այդպիսի պահվածքը, պահ, Ճիշտ է ասված, վախի աչքերը մեծ են, տեսնում են եւ այն, ինչ չկա։ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը դեմ է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչմանը, բայց դա չի նշանակում, որ Հայաստանը չպետք է գնա այդ ճանապարհով։ Այս մասին մայիսի 11-ին լրագրողներին ասել է Հույդա Հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանը։ Աշխարը պետք է ինքը ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, Ադրբեջանին ստիպելով հաշտվել պարտության հետ։ Եթե 5, 8, 10 պետություն գտնենք, որոնք հարաբերություններ կզարգացնեն Ղարաբաղի հետ այնպես, ինչպես դա անում է Հայաստանը, մենք կգցենք ԼՂՀ միջազգային ճանաչման ճանապարհը։ Դա բարդ ուղի է։ Այդ պատճառով էլ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդ երկրները դեմ են այդ տարբերակին, բայց դա չի նշանակում, որ մենք չպետք է գնանք այդ ճանապարհով, նշել է Մանոյանը։ ԼՂ մարդու իրավունքների պաշտպան Ռոբեն Մելիքյանը կշարունակի իր նախորդի Յուրի Հայրապետյանի սկսած ապրիլին Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիայի մասին միջազգային հանրությանը տեղեկացնելու գործը։ Նա նշել է, որ միջանկյալ զեկույցների նախապատրաստման ուղղությամբ աշխատանքները կշարունակվեն։ Դրանց հիման վրա հետագայում վերջնական զեկույց կկազմվի։ Այդ մասին ես հայտարարեցի նաև ԼՂՀ ազգային ժողովում ունեցած ելույթում, նշել է օմբուդսմենը, հավելելով, որ միջանկյալ անվանումն արդեն զեկույցների շարք է ընդադրում։ Երևանի դեֆակտո հրատարակչությունը լույս է ընծայել Արցախի արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հանրային խորհուրդ վերլուծական կենտրոնի նախագահ նախկին դիվանագետ Մասի Իսմայելյանի Ղարաբաղյան խաղաղ գործընթաց հայացք Ստեփանակերտից գիրքը, որը տպագրությանը երաշխավորվել Արցախի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի կողմից։ Հրատարակության մեջ հանգամանորեն նկարագրվում է Ղարաբաղյան խաղաղ գործընթացը 2008-ից 2015 թվականներին։ Քննադատական վերլուծության են ենթարկվում հակամարտության կարգավորման միջազգային միջնորդների մոտեցումները, ներկայացվում են բանակցային փակուղուց դուրս գալու եւ տարածաշրջանի կայուն ու անվտանգ զարգացման համար պայմանների ստեղծման ուղված առաջարկներ։ Գրքի նախաբանի հեղինակն է Մոսկվա բնակ դիվանագետ եւ լրագրող միջազգայինագետ Արսեն Մելիք Շահնազարովը, ում կարծիքով հրատարակության մեջ ժողոված նյութերը մի յուրատեսակ հանրագիտարան են բոլոր նրանց համար, ովքեր արհեստավարժորեն զբաղվում են բանակցային գործընթացով եւ կամ ուշի ուշով հետևում են դրա ընթացքին ռուսերեն հրատարակված Ղարաբաղյան խաղաղ գործընթաց Հայազգ Ստեփանակերտից գիրքը հասցեագրված է քաղաքական գործիչներին, դիվանագետներին, ռազմական փորձագետներին, պատմաբաններին, հակամարտաբաններին, ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, ինչպես նաև Հարավկովկասյան տարածաշրջանի արդի պատմությամբ եւ հիմնախնդիրներով հետաքրքրվող անձանց։ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի վերջնական լուծումը հեշտ գործ չէ, ասել է ռուս դիվանագետ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ 1992-ից 1996-ին Ռուսաստանի միջնորդական առաքելության ղեկավար արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Վլադիմիր Կազիմիրովը, բայց ավելի հեշտ է այդ լուծմանը մոտենալ ուժի կիրառումը բացառելու ճանապարհով, որին Բաքուն ոչ մի կերպ չի համաձայնում։ Զուգահեռներ անցկացնելով 90-ականների հետ նա շեշտել է, որ այսօրվա գլխավոր խնդիրը ռազմական սցենարը կանխելն է, եւ կարգավորման շուրջ մնացած բոլոր հարցերը պիտի ստորադասվեն գլխավոր նպատակին կանխել հակամարտությունը ուժի կիրառման ճանապարհով լուծելու փորձերը։ Մինսկի խմբի նախկին համանախագահը նաև ավելացրել է, որ Արցախը տվյալ հակամարտության կողմերից մեկն է եւ որ մեջբերում եմ Ստեփանակերտը բանակցություններից դուրս մղելու փորձերը դատապարտված են ձախողման մեջբերման ավարտը։ Ադրբեջանում մայիսի 10-ից համառորեն շրջանառվում է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Նեջմեդին Սադեգովի պաշտոնակության մասին լուրը։ Անդիմադիր կայքերը հայտնում են, որ Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ղեկավարը պաշտոնանկ է արվել ապրիլի սկզբին Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ռազմական գործողություններում թույլ տված մարտավարական սխալների պատճառով։ Ադրբեջանում 3 յուրովի են նշել նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի ծննդյան օրը։ Բաքվի կենտրոնում բացվել է նրա արձանը, որի պատվանդանին ինչ որ մեկը գրություն է արել ադրբեջաներեն եւ անգլերեն։ Կեցե ստրուկների արձանը արժանշել, որ արձանը տեղադրված է Մարտաշատ վայրում, շատ հաստատությունների մոտակայքում։ Ակցիայի հեղինակների մասին առայժմ ոչինչ հայտնի չէ, սակայն դատելով նրանից, որ գրությունից բացի նաև անիշխանականների նշանն է հայտնվել, կարելի է ենթադրել, որ դրանում ներգրավված են վերջերս հայտնված ցախ ուժերը։ Այդ մասին է վկայում այն, որ արձանի պղծման մասին առաջիներից մեկը հայտնել է ցախական ճակատը։ Ստոկհոլմում կայացել է Եվրատեսիլ մրցույթի առաջին կիսաեզրափակիչ փուլը։ Քվեարկության արդյունքում Հայաստանի պատվիրակ Իվետ Ամուկոչյանը եզրափակիչ փուլում է։ Կիսաեզրափակիչից հետո տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսի ժամանակ պատասխանելով կանաչ սենյակում Արցախի դրոշը բարձրացնելու մասին հարցին Իվետ Ամուկոչյանն ասել է. Դուք չպետք է մոռանաք, որ ես ներկայացնում եմ իմ երկիրը, եւ իմ սիրտը, իմ մտքերը, զգացմունքներն ու բոլոր ապրումները մայր հայրենիքիս հետ են։ Միակ բանը, որ ես ցանկանում եմ ասել եւ տարածել, հետեւյալն է՝ խաղաղություն։ Ես միայն խաղաղություն եմ ցանկանում սահմաններին։ Հայաստանը խաղաղություն է ցանկանում։ Հենց այս պատճառով էլ գրել եմ այս երգը ցանկանալով տարածել սիրո ալիքներ։ Իմ ցանկությունն է, որ ամենուր խաղաղություն լինի։ Ես բարձրացրեցի դրոշը, քանի որ ցանկանում էի, որ մարդիկ կենտրոնանան այս խնդրի վրա, ասել է Իվետա Մոկուչյանը։ Նշենք, որ երկրորդ կիսաեզրափակիչը տեղի կունենա մայիսի 12-ին, իսկ հաղթողի անունը պարզ կդառնա մայիսի 14-ին։ Մարզասերների համար Մայիսի 15-ին Ռուսաստանի Կիրիշի քաղաքում կմեկնարկի շախմատի աշխարհի պատանի աստղեր մրցաշարը, որին այս տարի մասնակցելու է նաև Հայաստանի միջև 18 տարեկաների չեմպիոն Արամ Հակոբյանը։ Մրցաշարը համարվում է պատանիների շրջանում անցկացվող ուժեղագույն մրցաշարերից մեկը։ Հայ շախմատիստներից այս մրցաշարի հաղթող են դարձել Կարեն Գրիգորյանը եւ Տիգրան Հարությունյանը։ Եվ վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն, կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղտեղ հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 2-ից 7 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 8-ից 12, ցերեկը 16-ից 20 աստիճան։ Տակություն։ Վրատական ծրագիրն ավարտվեց։